لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا Zahvala pripada Allahu Đalvešanuhu i donosimo salavat i salam na posljednjeg Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Ja ejuha alladina amanu taku Allahe haqqa tukatihi ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي koji vjerujete bojite se Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću nemojte umirati osim kao pravi muslimani Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da učini što više vremena u našem životu provedeni sa Kur'anom i družeći se sa Kur'anom i sunnetom Allahu poslanika sallallahu alaihi wa Draga braćo, večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć počinjemo sa komentarom jedne nove kuranske sure. Ili, tačnije, kao što smo to već najavili, sa tumačenjem, sa tefsirom, sa komentarom sure Al-Kahf. Sure koja u prijevodu znači pećina. Ovo je najduža kuranska sura koju smo do sad tumačili, odnosno sa čim tumačenjem počinjemo. Sve ove kuranske sure do sada koje smo tumačile, bile su, da kažemo, relativno kraće sure. Međutim, ova kuranska sura je inače jedna od dužih kuranskih sura, i večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć počinjemo sa komentarom ove kuranske sure moleći Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari ustrajnosti pa da je isto tako završimo. Na samom početku odma se postavlja pitanje, odnosno da postavimo pitanje zašto baš sura El-Kahf? Zašto tumačimo i zašto smo počeli sa tumačenjem ove kuranske sure? Draga braću, ova kuranska sura, kao što znate i kao što to činite, je kuranska sura koja se češće uči. Jer je od sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi da se ova kuranska sura uči petkom. Da se uči svakog petka. Znači, kao što ćemo vidjeti, pohvalno je da se ova kuranska sura prouči u dan petka ili u noći petka. Znači, ono što kod nas narod kaže, u oči petka, odnosno u noći petka. Znači kada četvrtak na večer, kada nastupi akšam, tada po šarijanskom računanju, tada nastupa novi dan. Od akšama nastupa novi dan. I onda kada, na primjer u četvrtak, kada nastupi akšam, tada počinje noć petka. Znači to se računa, znači dan petka, noć petka, onda dolazi dan petka. Znači od tog vremena, od akšama četvrtkom, posle akšama četvrtkom, od tada se računa petak, tako da odmah tada možeš komotno da počneš sa učenjem sure Al-Kaf. Znači, kao što vidimo, zasigurno možda ima i oni koji ne praktikuju tu praksu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Međutim, zasigurno ima dosta oni među vama, i oni koji nas slušaju, i oni koji će nas slušati, koji uče svakog petka ovu kuransku suru, pa bi naravno trebalo da se zna značenje toga što se uči. Jer, draga braću, jedna od osnovnih stvari koju treba da znam, jeste jedna od osnovnih stvari koja je bila kod prvih generacija muslimana, kod pravih muslimana, jeste da su oni uživali i osjećali slast prilikom učenja Kur'ana, onda kada su znali šta uče. Znači, to njihovo uživanje i osjećanje slasti prilikom učenja Kur'ana. Što ste naišli na više mjesta. Znači, to, to je bivalo i to biva onda kada čovjek zna značenje onoga što uči. Jer kako će čovjek osjetiti slast? Ako uči nešto, međutim ne zna značenje toga. Ne, nego čovjek mora da zna značenje onoga što ga uči. I onda prilikom učenja toga, da se sjeti, da ima na svom umu šta to uči. Pa onda će čovjek osjetiti slast I zato kaže Ibn Đabir At-Tabari, jedan od najpoznatijih mufesira, komentatora Kur'ana, koji imao nadimak šehul mufesirin, šeh mufesira, profesor mufesira, on je govorio, wa inni la a'đabu, govorio je, inni la a'đabu mimmen kara al kurana wa lam ja'lam ta'vilahu. Kaže, ja se u čudim. Kaže, ja se zaista čudim onome koji uči Kur'an, a ne zna njegovo značenje, kejfa jel bi qiraatihi. Kako on može da uživa, kako on može da osjeti slast prilikom tog učenja Kur'ana. I zato, draga braću, mi s ovim podstičemo. Nije da kažemo, nemojte to Arabi učiti, jer možda ne znate arapski jezik, možda ne znate znanje, pa, a, možda ne znate značenje, pa nemojte učiti. Ne, nego s ovim podstičemo da čovjek, pogotovo mlad čovjek, svoju mladost potroši da bi stekao taj užitak. Jer čovjek, čovjek musliman, takav reći musliman, traži imanski užitak na ovom dunjalku. Čovjek ne traži užitak na ovom dunjalku koji je u haramu, da Allah Đalašanu sačuva. Nego čovjek traži užitak, ali koji je imanski užitak. I zato najveći užitak koji može čovjek musliman da osjeti na dunjalku jeste prilikom učenja Kur'ana. Pa zato vam kažem, potrute se, prije svega, ko ne zna da nauči kuransko pismo. Onaj koji zna neka nauči pravilno učenje Kur'ana. Zatim da nauči što više može od Kur'ana. A onda neka se trudi koliko može da pročita tafsira, da pročita knjiga u kojima se govori o komentaru određenih kuranskih sura ili kuranskih kazivanja, da sluša predavanje iz kako bi osjetio ovu slast. Ne kažem ja vama sada si morate upisati kurse arapskog jezika, si morate ići u medrese, svi morate ići... Ne, nego svaki čovjek shodno svojim mogućnostima, neka uloži svog vremena i svog truda kako bi razumio Allahov Đerlašanuhu govor. I zato, draga braćo, traženje znanja, traženje znanja, o tome nismo do sada govorili. E, možemo slobodno reći da imaju dvije vrste traženja znanja. Prva vrsta traženja znanja jesu oni ljudi koji sama baš tome posveti. Oni koji se nazivaju to studenti, učenici, ili što, što je prije kod nas narod govorio taleba. Znači oni koji žele da se potpuno posvete nauci. Takvi ljudi, oni prisustvuju halkama, Znači svaki dan uče arapski jezik, uče tafsir, uči, uče fik, uče e, ovo i tako dalje. Međutim, druga vrsta, što hoću da vam kažem, jeste da kažemo, znači, oni drugi ljudi, Znači, koji nisu rekli sebi da će čita svoj život posvetiti nauci, nego oni koji imaju neke druge zanate, koji, imaju, koji traže neke i uče druge nauke. Takvi ljudi također treba da budu oni koji traže znanje. Međutim, njihovo traženje znanja se sigurno razlikuje. Pa zato takvi ljudi, znači oni moraju da vode račun o tome, da pročitaju što više literature, da prisustvuju predavanjima, gdje se o tome govori. Znači kako svake sedmice može napuniti svoje baterije, da nauči neki komentar nekog novog ajeta, Znači, svak shodno svojim mogućnostima. Znači, nemate osobe kojoj traženje znanja, drago, draga vraća, nije obavezno. Nije obavezno. Međutim, sada, o tome smo prije govorili, međutim, sada ovdje govorimo konkretno kada je u pitanju razumijevanje Allahovog Đelešanog govora. Kada je u pitanju razumijevanje Allahovog Đelešanog govora. I zato sve ovo predavanje koje smo ovdje pokrenuli, o tome to, smo spominjali. Zašto smo baš odabrali tefsir? I vidjeli ste da smo uzimali tumačenje onih kuranskih sura koje znate ili sa kojima ste na neki način vezane. Upravo radi toga da budemo svi zajedno jedna generacija, jedan džemat, jedna omladina koja će, svoje, koja će svoju mladost trošiti uz Allahu Đalašanu. Uz Allahu Pa ne samo da učimo, da to bude puko učenje i recitiranje Kur'ana, nego također da znamo to značenje, kao što ćemo kasnije vidjeti iz govora Sarafa i da naravno potom i radimo. Zatim, draga braćo, kuranska sura, ova kuranska sura, sura Al-Kahf, je također od kuranskih sura o kojoj je došlo u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam više hadisa koji govore o njenoj vrijednosti. U sunnetu zapamtite. Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam je došlo više hadisa u kojima se govori o vrijednosti ove i fadiletu ove kuranske sure. Pa tako Možemo prije svega vidjeti hadise u kojima se govori o vrijednosti da se ova kuranska sura uči petkom. Zatim, e, hadisi u kojima je poslanik sallallahu alaihi wasallam obavijestio da oni koji nauče određen broj ove kuranske sure da će to biti štit od deđala, ako zateknu deđala. I treća vrsta hadisa u kojima se uopšte govori o vrijednosti ove kuranske sure kao što ćemo to vidjeti. Tako je zabilježio imam Hakim u svom mustadaraku i Bejhaqi u svom sunanu, od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'ala anhu, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, men qara'a surat al-kahfi fi jevmi al-đumu'a. من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ko bude učio suru Kehf petkom, ko bude učio suru Kehf petkom, ona će mu biti nur Znači ona će biti sebeb da mu Allah Đelešanu podari nur. Sve do sljedećeg, sve do sljedećeg petka. U hadisu je zabilio žima Bejhaqi u svom dijelu Šu'abul Iman, također vedebu Sejda al-Hudrija, Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže men qara'a surat al-kahfi qara'a surat al-kahfi من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة nuri ma bejnahu wa bejna al وبين al-atiq. ko bude učio na dan petka suru Kahf, to će mu biti nur i koliko je između njega i Bejtul Atika, to jeste koliko je između njega i Kabe. Koliko je između njega i Kabe. Toliko ćemo Allah subhanahu wa ta'ala podariti nura. Nisam naišao u komentarima hadisa e, na neko šire tumačenje ovog nura. Šta se potije misli? Međutim, u svakom slučaju se misli o fadiletu, o odlici koju Allah subhanahu wa ta'ala dadne čovjeku koji izvrši ovo djelo, a to je da prouči suru Kehf petkom. Zatim u hadisu koji je zabilježi imam muslim, koji je zabilježi imam muslim od Ebu Darde radijallahu ta'ala anhu, Ebu Davud u svom sunanu, također Ebu Darde, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže men hafiza ašra ajatin min awali surati l-kahfi usima minan dajjal. Ko nauči, men hafiza, ko nauči na pamet, prvi deset ajeta ona će ga saštititi od deđala. Ona će ga saštititi od deđala. I također je došlo u rivajetu također muslima, ko nauči deset zadnjih ajeta sure ili to će mu biti štit od deđala. Znači prvi deset ili zadnji deset ajeta ove kuranske sure. Draga vrećo, prvo da pogledamo u to i da vidimo šta je to deđal. Mada nećemo tu otići opširno. Allahu poslanih, sallallahu alaihi wa sallam, kao što znamo, nas obavijestio o preznacima sudnjeg dana. I imamo velike preznake sudnjeg dana, imamo male preznake sudnjeg dana. Od tih velikih preznaka sudnjeg dana jeste pojava osobe koja će se svati drčan. Znači u sunnetu, pazite, u sunnetu, vjerodostojnim hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa se govori o osobi. O osobi koji je poslanik sallallahu alaihi ili Mesihu Dajjal. Osoba koja će se pojaviti pred sudnji dan, usko pred sudnji dan, kojoj će Allah Đalešanu podariti neke mogućnosti, neke posebne stvari, neke nadnaravnosti, sa kojima će ta osoba odračati ljude od Allahovog Đalešanu puta. Pa se spominje da će oživljavati mrtve. Pa se spominje da će činiti ovo, spominje se da će činiti ovo i tako dalje. I također u opisu te osobe, u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam je došlo da ima samo jedno oko. Da ima samo jedno oko. Znači to je u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam osoba. I za vrijeme, pa se ovo za vrijeme, poslanika sallallahu alaihi wasallam bio je jedan ashab koji je, jel vidio džava? To ćemo u sljedećem predavanju spomenuti. A vi sada potražite. Jeste pričao s njim, pitao ga za za ovo, za Dobro, o tome potražite. Nećemo reći nego pogledajte za sljedeći predavanje. Uglavnom, u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam je došlo da je to osoba. Međutim, kao što smo spominjali, nekada davno je bila jedna sekta koja se zvala Mu'tazila koji se zvali Koji su odbijali sve hadisa Allahovog poslanika sallallahu ve sellem koji su bili u kontradiktornosti sa razumom, po njihovom mišljenju. Mada po mišljenju ahli sunnata val džemata ne može da dođe do kontradiktornosti između zdravog razuma i ono što je vjerodostojno došlo u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa su te osobe odbijale veliki broj hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa makar da je došao u, Buhari, pa makar da je došao u Sahihul Buhari. Međutim, u naše vrijeme se pojavila jedna grupa koji sebe nazivaju racionalistima, modernistima ili kako god hoćete, koji također veliki broj hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa makar bili u Buhari, pa makar bili u Buhari, koji su po njihovom mišljenju, ono, da kažemo, smiješni. Oni kažu, sad u ovom vremenu da kažu da se pojavi neka osoba s jednim okom odračat ljude, oživljavati mrtve, kažu, to je smiješno. Znači, nauka je daleko, odnosno to je daleko od nauke. I poriču takve stvari. Međutim, po mišljenju ahli džamata, to je od stvari koje su vezane za akidu, za vjerovanje. Za osnove vjerovanja. A to je vjerovanje u jedan od veliki predznaka i dana, a to je osoba, pojava osobe koje se zove Dajjal. I zato poslanik sallallahu alaihi wasallam nas uputio da tražimo od Allaha Đalešanu zaštitu, da nas zaštiti od takvog iskušenja, da nas sačuva od takvog iskušenja. Pa zato imamo na svakom zadnjem tešehudu kada učimo, kada kažemo Allah dragi sačuvaj nas od džahannamske vatre, wa min fitnati mesiha dajjal. I od, iskušenja dajjala. Znači, on kada, će, kad se pojavi to će biti veliko iskušenje. Znači kada se pojavi ta osoba pred sudnji dan, to će biti iskušenje za, za, čitav dunjalu. Ljudi će vjerovati da je to Bog, ne uzom bila i da je to božanstvo. Počeo će da ga slijedi. Međutim, u tom vremenu, ko bude pravi musliman, ko bude pravi mu'min, ne bude licemjer, Allah s'anu će dati da vidi na njemu U nekim hadisma poslanika ali salatu je došlo da ćemo na čelu pisati nevjernik. Da ćemo na čelu pisati ko bude mu'min iskrenog imana, Allah Đalšanu će mu dati mogućnost tu da to vidi. Ali u svakom slučaju, to je iskušenje, jedno od najvećih iskušenja nad njom. Kao što mi svaki dan smo u dodiru sa iskušenjima. Svaki dan smo u dodiru sa stvarima koje nas odraćaju od Allahove vjere. Međutim, ovo iskušenje će biti posebno iskušenje. I zato nas je poslanik sallallahu alaihi sallam putio da molimo Allaha Đalašanu da nas sačuvate od iskušenja, a i ovdje nas je uputio u ovom hadisu o kojem sada govorimo, da onaj koji nauči prvi deset ili zadnji deset ajeta sure El kef usima minad dđali da će ga to sačuvati od deđala. Dobro, sad postavljamo jedno pitanje, postavlja se pitanje. što, e, šta će ga u stvari sačuvati od deđala? Da li će ga sačuvati od deđala samo to što poznaje ti deset ajeta, jer, draga braćo, ovdje trebam da ukažem jednu stvar. E, normalno, ko čita komentar Kur'ana, nailazili ste na to, nailazili ste na hadise u kojima se govori o odlikama od, određenih kuranskih sura. Naprimjer, ko bude učio tu i suru, sačuvat će ga od toga i toga. Ko bude učio tu i tu suru, sačuvat će ga od toga i toga. Pa ste sigurno čuli za hadis, ko bude učio suru Kehf, da će ga to sačuvati, ko bude učio suru Vakija, da će ga to sačuvati od siromaštva. Sada se ovdje postavlja jedno pitanje. Pitanje koji su, o kojem su raspravljali islamski učenjaci. Šta je to što će čovjeka sačuvati u stvari? Da li je to njegovo samo pamćenje ti kuranski ajeta ili je to nešto drugo? Ili je to ono što je došlo u toj kuranskoj suri? Pa ono što je došlo u toj kuranskoj suri od ajeta i značenja tih ajeta, to je u stvari što ga sačuva. Znači, to je u stvari što promijeni njegovo shvatanje, pa mu da kako da se postavi određenoj prilici, pa ga Allah Đalešanu sačuva od tog pitnaluka, od tog belaja, od tog iskušenja i tako dalje. Pa tako se ovdje misli o tome da onaj koji razumije, ko razumije kuranske ajete, te određene sure, da je to ono što će ga sačuvati. I zato ovdje tačnije, kada govorimo o ovoj kuranskoj suri, ovom hadisu, ko nauči deset ajeta, imam Nebavi rahmetullahi alaihi kaže, kada govori o tome kako će ga ti deset ajeta sačuvati od Dajjala, kaže sebebu zalike ma fi awwaliha min al-ajaibi wal ayat. Kaže uzrok toga, to jest uzrok toga da će ga Allah dželešanu sa tih deset ajeta sačuvati od Dajjala, kaže uzrok toga jeste što u prvi deset ajeta ove kuranske sure se nalaze dokazi i čuda. Nalaze se al-ayatu la-ajaib. Ajeti i čuda. فَمَنْ تَدَبَّرَهَا lem jestetim bit deđal. Pa onaj ko duboko razmisli o tim ajitima. I onaj čije pouke i poruke uđu u srce, kaže lem jestetim bit Njega deđal neće odvesti u iskušenje. Njega deđal ša, Neće odvesti u iskušenje. Zatim također ovdje imamo hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam u kojima se uopšte govori o odlici ove kuranske sure. Tako je zabilježi ima muslim u svom sahihu od Abu Sa'ida al-Hudri radallahu ta'ala anhu jedan događaj, jedan događaj koji se desio sa jednim ashabom Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da otvorimo, koji se zvao Usaid ibn Hudayr, koji se zvao Usaid ibn Hudayr. A to je da jedne prilike ovaj ashab koji se zvao Usaid ibn Hudayr, on je bio ashab Ansarija iz plemena Aus, umro za vrijeme Omera radijallahu ta'ala anhu. Ovaj ashab Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam je bio jednog dana i mirbedihi. To je znači nešto, pošto danas imate, ljudi imaju štale, pa imaju ono gdje suše meso, tako Sarapi imali e, gdje bi čuvali hurbe, gdje bi čuvali svoje gurbe. I kaže, jednog dana i ovaj ashab koji se zvao Usaid ibn Hodaj bio u tom mjestu koji se zove Mirbet, gdje bi Arapi ostavljali hurbe. I tu je bio također njegov kod. I kaže, učio je Kur'an počeo da uči Kur'an, u drugim hadisma je došlo da je to sura al Kaže, njegov konj se uznemirio. Kaže, fa farasu tanfir. Kaže, njegov se konj uznemirio. Pa kaže, stao sam sa učenjem, pa kaže, počeo sam da učim, kaže, on se ponovo uznemirio. Pa sam stao, pa sam ponovo počeo, pa se, kaže, ponovo uznemirio. On je normalno stao. Znači on je počeo sa učenjem Kur'ana i vidio kako se konju znamirio. I mislio je to da je to radi nečega, slučajno. Pa je stao sa učenjem da vidi o čemu se radi. Međutim, konj se onda bio znamirio. Kad je on ponovo počeo da uči, konj se je ponovo bio znamirio. I tako tri puta. Kaže, sve dok nisam se prepo, kaže da će od tog kretanja, uzemiravanja, kaže da će nagaziti na mog, odnosno da će prijeći preko mog sina Jahina, koji je tu bio blizu. Pa kaže ovaj ashab, pa sam ustao i pogledao iznad sebe. I kaže, vidio sam nešto, kaže, poput oblaka. Mithlu vulle. Kaže, vidio sam nešto poput oblaka. I kaže, na njemu se, kaže, nalazi toliko, kaže, amthalu suruč. Kaže, na njemu se nalazi nešto poput svjetiljki. Na njemu se nalazi nešto poput svjetiljki. I kaže, kada sam digao glavu, kada sam prestao sa učenjem, kaže, otišlo je, kaže, arađat hatala araha. Kaže, podigla se daleko na nebesa, kaže, tako da nisam više mogao da vidi. Pa sam, kaže, otišao Allahovu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa sam otišao Allahovu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i rekao Allahu poslaniku, učio sam Kur'an, pa mi se desilo tako i tako, pa sam prestao, pa sam opet, pa sam prestao, pa sam opet. Kada Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam to rekao i rekao Allahu poslaniku, onda sam digao glavu i vidio sam nešto mislilo dhulla, vidio sam nešto poput oblaka. Ofihi amsalu suruđ. I kaže, na njemu se nalazi nešto poput svjetiljki. Međutim, kad sam digao pogled, kad sam prestao sa učenja, aređat hatta la araha. Kaže, otišlo je kao da ga ne vidim. Pa kad je to rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao, tilka al malaika kana testami'u laka. Kaže, to su bili meleci koji su došli da slušaju tvoje učenje Kur'ana. Tilka al malaika kanat testemi uleke. To su bili meleci koji su došli da slušaju tvoje učenje Kur'ana. Pa kaže Allah poslanik sallallahu alaihi sallam, وَلَوْ قَرَأْتَ Kaže da si nastavio. وَلَوْ قَرَأْتَ Da si nastavio da učiš, لَأَصْبَحَتْ يَرَاهَ النَّاسِ لَا تَسْتَتِرُ مِنْهُمْ Kaže da si nastavio da učiš. Kaže osvanuli bi, kaže ljudi bi ih vidjeli, kaže onakvi kakvi oni jesu. Ljudi bi ih vidjeli, koga meleke, onakvi kakvi oni jesu. To jeste kakvi oni jesu, u pravom svom obliku. Ovaj hadis zabilježio, ima muslim u svom sahiju. Također ima muslim je zabilježio sličan ovaj hadis, od Bara, da kaže poslanik, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, tilke sakinatu tanazzalat ma'al Kur'an. Kaže, to je smiraj koji se spustio sa Kur'anom. To je smiraj koji se spustio sa Kur'anom, odnosno radi, odnosno radi Kur'ana. Nisam naišao na komentar u kojem se kaže ono što ću vam spomenuti, međutim, Allah najbolje zna da je uzrok toga što je konj bio uznemiran, jeste što je Allah Đalešanu u životinjama, kao što je došlo u nekim drugim hadisima, dao mogućnost da vide te neke stvari iz nevidljivog svijeta. Pa kao da je konj osjetio da dolaze i vidio da dolaze meleci i radi toga se bio uznemirio. Jer kao što je došlo u jednom hadisu Allahovog poslanika sallallahu wasallam, u kojem govori o kaburskom iskušenju, kaže mogu svi da čuju. Kaže svi mogu da čuju kabursko iskušenje osim čovjeka. Znači i životinje i džini svi mogu da čuju kabursko iskušenje. Kako se ljudi kažnjavaju svojim kaburima, kaže osim, osim čovjeka. Allah najbolje zna da to možda upućuje na, na tu stvar. Znači, draga vreću ovdje vidimo da kuranske sure u kojima, e, da kažemo, o određenim kuranskim surama u kojima se govori o fadilatima i o vrijednostima tih kuranskih sura, da čovjek neće postići dostići tu vrijednost osim ukoliko razumije ono čemu se govori u toj kuranskoj suri. I draga braćo, to je stvar koju toliko puta napomenu i kažem. I zato, draga braćo, da Allah Đalašanu učini da na naši životi budu provedeni što više sa Kur'anom. Jer nema na dunjalu ljepšeg užitka. Od toga da čovjek osjeti slast prilikom učenja Allaha i Đalašanu i da zna značenje toga. Kur'an, Allah Đelešanu ti poslao pismo, poslao ti poruku od Allaha subhanahu wa ta'ala. Iz milosti, Allahu Đelešanu milost prema tebi. Za nećeš naučiti šta ti Allah Đelešanu poručuje, šta su pouke, šta su poruke toga. I zato ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam su učili od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam komentar toga što je objavljeno Allahu poslaniku alejhi salatu wasalam. Generacije koje su došle posle tabini su učili od ashaba, su učili komentar Kur'ana, značenje kur'anskih sura isto onako kao što su od njih učili sunnet, odnosno praksu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato kaže Šejh Islam ibn Taymije rahmetullahi alaihi. وتلقى التابعون التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة. I kaže, zato su tabiini. Kaže, tabiini su učili od ashaba tefsir, značenju Kur'ana, isto onako kao što su od njih učili sunnet. Kao što učili praksu Allahu kusanika sallallahu alaihi wa sallam. A imam Tabari u svom tefsiru je zabilježio predaju sa vjerodostojnim lance prenosalaca od Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. Od Abdullaha ibn Abbas radijallahu ta'ala, odnosno Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu, da je govorio. Pazite da je govorio. Kana rajulu minna. Čovjek među nama. to jeste ashab, kana rajulu minna idha hafiza ašra ajati, kada bi naučio deset kuranskih ajeta na pamet. Kada bi naučio deset kuranskih ajeta na pamet, lam jeteđavez hun, hunna hatta na ma'ani hinna. Ne bi prešao na sljedeći deset kuranskih ajeta, sve dok šta, sve dok ne bi naučio njihovo značenje. Sve dok ne bi naučio njihovo značenje. Isto tako je ovaj imam zabilježio sa vjerodostojnim lance prenosilaca od Ibn Abi Mulejke, jednog učenjaka, da kaže, vidio sam, e, da, je rekao Mesruk, kaže, vidio sam Mujahida. Mujahid je bio ko? Jedan od učenjaka Tabina, bio je učenik Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. Vidio sam kako dolazi Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu i pita ga tafsir. Pita značenje Kur'anske ajeta. A kaže, sa sobom je imao elvah, sa sobom imao ploče. Na čemu je pisao? Pa kaže, kad mu šta rekao bi to zapisao. Pa kaže, kaže Mujahid, kaže sve tako A kaže Ibn Abbas mu govori, uktu, piši, piši sve dok ti kaže. Pa kaže, onda je Mujahid rekao, kaže, hatta sa eltu an tafsiru kulli. Kaže, tako je bilo sve dok ga nisam pitao o čitavom Kur'anu. O čitavom Kur'anu dok ga nisam pitao. A u drugoj predaji, ovaj učenik Ibn Abbas, Mujahid, zao se Mujahid jedan od poznatih fesira. Znači, zapalite, Mujahid je bio učenik od Ibn Abbas. A poslanik sallallahu alaihi wa sallam je za Ibn Abbas rekao je da je tarđumanul Kur'an. Da je to komentator Kur'ana. Jer Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je dobio za njega Allahumma allimhu ta'wila. I upućivo Allahu Đelešanu dovu za njega govore Allahu dragi, poduči ga značenju Kur'ana. Poduči ga značenju Kur'ana. Je govorio Mujahid je rekao, kaže, aradtu l-Kur'ana ala ibn Abbas salata aradati. Kaže, tri puta sam predočio, proučio Kur'an pred Ibn Abbasom. Tri puta. Kaže, svaki put, poslije svakog ajeta bi ga zaustavio i pitao bi ga o njegovom značenju. Tri puta sam predočio. Proučio Kur'an pred Ibn Abbas. Pazite, Kur'an od početka. Kaže, min fatihatihi ila hatimatihi. Od početka do kraja. Tri puta od početka do kraja. Kaže, nakon kraja svakog ajeta bi ga zaustavio i pitao bi ga o značenju tog kur'anskog ajeta. I pitao bi ga o značenju tog kur'anskog ajeta. Znači, ponovo ponavljamo, tri puta kaže. Dakle, brać, ovo ovo je pravilo u životu. Ovo nas uči kakav da imamo u životu odnos prema Kur'anu, prema Allahu Đalešanu knjizi. Ne samo da učiš. Pogledaj koliko treba da se žrtvuje. Kaže, tri puta sam predočio. Kaže, od početka do kraja, na kraju svakog ajeta bi ga pitao, na kraju svakog kuranskog ajeta bi ga pitao o značenju toga. Na kraju svakog ajeta bi ga pitao o značenju toga. Prije nego što pođemo sa komentarom, ove kuranske sure, ono što bi se reklo tahlili ili temeljitim, preciznim, znači gdje uzimemo svaki kuranski ajet, sa njim se družimo. Ja bi ipak danas ostao samo na jednom uvodu, znači da kažemo nekoliko sura, nekoliko stvari vezano za ovu kuransku suru, kao što smo rekli, i da sada uopšte, braćo, dotaknemo se malo toga e, na jedan način da podstaknemo, podstaknemo jedni druge, da vidimo o čemu to govori ova kuranska sura. Ovo je kao što smo rekli, prvi put se družimo tumačujući jednu dužu kuransku suru. Ova kuranska sura ima 110 ajeta. I možda uzet će nam vremena, možda i godinu dana, da završimo sa komentarom ove kuranske sure. Ali bitno je da završimo. Da uzmemo pouke, poruke i da to sprovedemo u svoj Međutim, na samom početku, da kažemo ipak uopšte o čemu to govori, koji se tematika dotiče koje se tematike spominju u ovoj kuranskoj suri. Kada se kaže sura Al-Kahf, sura pećina, odmah sigurno znate da se zove po tome, zato što se u toj kuranskoj suri spominje jedan događaj, jedan kuranski događaj, u kojima se govori o mladićima iz pećine. kojima se govori o mladićima o skupine omladine iz pećine. Odnosno, kao što ste slušali, skupina omladine koja je živjela u jednom vremenu kada ljudi nisu obožavali Allah subhanahu wa ta'ala i kada su ono rekli, hajde bježimo odavde, gdje ćemo? Znači ljudi odraće da obožavaju Allaha, čine Allahu dželešanu širik, daj da se negdje sklonimo, pa da mi činimo ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, daj da se zajedno družimo, mi koji smo povjerovali u Allaha dželešanu. Pa su tako otišli u jednu pećinu i Allah dželešanu je dao da tu zaspu. Allah dželešanu je dao da tu zaspu i da u tom snu ostanu 300 godina. I da u tom snu ostanu 300 zato kažemo da ova kuranska sura je kuranska sura u kojoj se spominje nekoliko kuranskih kazivanja. Kuranska sura u kojoj se spominje nekoliko kuranskih kazivanja. Prvo kazivanje o mladićima iz pećine. Drugo kazivanje o Musi, a? Muse i Prvo kazivanje o mladićima iz Drugo kazivanje o Musau Hidru i treće kazivanje o Zulkarnejnu. O čovjeku kojem je Allah Đelešanu dao vlast i na istoku i na zapadu. je još jedno kazivanje o dvojici ljudi, jednom bogatom, jednom siromašnom. Draga reći, kuranska kazivanja je nešto na što posebno treba da obratimo pažnju. Allah Đelešanu na više mjesta, na dosta mjesta u Kur'anu spominje razna kuranska kazivanja. Kazivanja, priče, kazivanje ovom poslaniku, kazivanje o nekom čovjeku kojem se ne spominje ime, međutim to je kazivanje. Priroda čovjeka, priroda svakog čovjeka jeste da voli priče, da voli kazivanje. I zato negdje kada, na primjer, ljudi prije, ono kad ljudi na selima, znači bio je uvijek neko ko je znao fino da priča, ko je znao ljudima da priča. I bilo sada je sto bila baš priče ili na sto bilo ne lovačke, nije bitno. Međutim, priroda ljudi je da voli slušati priče. I zato mi dan danas, kada čujemo nekoga kada nam priča neku priču, bilo iz rata, bilo odavde, čovjek voli da to sluša. Međutim, ovdje treba da obratimo pažnju na jednu stvar. A to je kakva je razlika između ti opšti, obični kazivanja i kuranski kazivanja. Jer jedan broj islamskih čenjaka kaže da više od trećine Kur'ana su kuranska kazivanja. Da više od trećine Kur'ana da su to sama kazivanja. Draga braćo, prvo treba da znamo kad su pitanje uopšte kazivanja, treba da znamo dvije stvari u glavi. Prvo, da su to kazivanja koje su istina. Koja su istina od Allaha subhanahu wa ta'ala. To je istina i čovjek ukoliko posumlja u to kazivanje. I jedan posto, jedan posto, ne do Bog, čovjek sa tim čini kufru. Čovjek sa tim ide u nevjerstvo. Jer to je nešto o čemu Allah subhanahu wa ta'ala govori i na više mjesta kaže inna hada Ovo su istinita kazivanja. Druga stvar jeste da namjera tih kuranskih kazivanja nije historija. Nije da znamo historijske činjenice. Kada je bilo, ko je bio glavni lik, ko je bio sporedni lik, ne. Nego da isti kazivanja uzimamo pouke i poruke. Da isti kazivanja uzimamo pouke i poruke. I zato kod neki komentatora Kur'ana, kada se vratite, na primjer, šeh Sadi, rahmatullahi alaihi, u svom tefsiru, nakon sure Jusuf, na kraju sure Jusuf. Spomenuo je 50 pouka i poruka i sure Jusuf. 50 pouka i poruka. A jedan broj islamski učenjaka su i sure Jusuf uzeli hiljadu pouka i poruka. Su i sure Jusuf izvukli hiljade, hiljadu pouka i poruka. Znači to je namjera kuranskih kazivanja. Namjera kuranskih kazivanja jeste da vidiš koja je pouka i poruka. Zbog čega Allah Đelešanu spominje ove momke iz Evo spomenuli smo sada ova tri kuranska kazivanja. Zbog čega Allah Đelešanu spomnio ove momke iz Da bi svakom mladiću sve do sudnjeg dana dao jedan slikovit primjer kako svoja vjera treba da se čuva. Kako bi nam Allah Đelešanu, znači mimo toga što imamo naredbe, što imamo zabrane, Allah Đelešanu nam navodi jedan slikoviti primjer. Navodi nam jednu scenu da vidimo kako, slikovito da vidimo kako jedna skupina, jedna grupa omladine treba da izdrži na pravom putu. I da čovjek, ono što smo prije govorili, nikada ne smije da kaže teško je. Ne može se. Pogledajte ovog primjera. To je bila nekoliko mladih ljudi koji su živjeli u vremenu ljudi i vladara koji nisu obožavali Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, oni su čistotom svoje prirode, svog razuma i onoga što su čuli od istine, oni su povjerovali u ono što su došli sa čim su došli poslanici. I zato su okupili i rekli kako da obožavamo Allah subhanahu wa ta'ala. Kako da obožavamo Allah subhanahu wa ta'ala. I onda su otišli da se sklone od tog su otišli u jednu pećinu i Allah Đelešanu učinio čudo. Allah Đelešanu u njihovom primjeru dao jedno čudo. Znači dao nešto neprirodno. Znači neprirodno je. I nije nimalo obično da čovjek provede u snu 300 godina. Međutim, Allah Đelešanu je ovdje dao jedan dokaz, jedno čudo da oni provode 300 godina u snu. Znači da vidi omladina, sve do sudnjeg dana, svi oni koji budu učili Kur'an, kako vjera treba da se čuva. Zbog čega Allah Đelešanu nas spominje primjera Musa i Hidra. Musa onda kada je rekao da je najučeniji na zemlji. Da je najučeniji što ima na zemlji, Allah Đelešanu mu rekao, idi jednome, ima nešto da te, da te on poduči. I zato koliko je ljudi da Allah Đelešanu sačuva. Kome Allah Đelešanu podario znanje, međutim, zavede ga njegovo znanje. Njegovo znanje ga zavede. I umjesto da se posveti tom znanju i radu po tom znanju, on se oda dunjalučkim stvarima. I Allah u ovom kuranskom kazivanju govori o edabu onoga koji traži znanje. O edabu onoga koji traži znanje. Zbog čega nam Allah Lešanu govori o Zulkarnein? Ko je bio Zulkarnein? Bio je vladar kojim je Allah Đelešanu dao mešarek al-ardi magaribaha. Dao da zavlada i istokom i zapadom. Znači Allah Đelešanu mu dao toliku vlast da imao vlast i na istoku i na zapadu. Čitav dunjaluk bio njegov. Čitav dunjaluk bio njegov. Međutim, bio pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala. Bio pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, nije bio ohol. I Allah Đelešanu dao ukazivanje svim onima kojim Allah Đelešanu dao imalo, imalo vlasti. Kojima je dao imalo, imalo da budu odgovorni. za što? Da ne smiju da, budu oholi. I dao nam primjer nekoga kojem je Allah Đelešanu dao dunjaluk, a taj dunjaluk ga nije odveo sa pravog puta. Zatim, draga braću, u suri al imamo jedan lijep primjer, jedan lijep primjer ispravljanja pogrešnih svatanja. Jedan lijep primjer ispravljanja pogrešnih svatanja. Mi prije svega trebamo da se upoznamo dobro sa jednom činjenicom. Da se dobro upoznamo sa jednom činjenicom. Jer se zatim pomirimo. I da to postane sastavni dio našeg života. A to je da je Kur'an taj koji ispravlja naša svatanja. Da je Kur'an taj koji ispravlja naša shvatanja i mi treba da se tome pokorimo. Znači, nekada kada nešto, na razmišljam, razmišljamo, pa o tome pričamo, pa želimo to da uradimo. na primjer, vidimo, dođe, dođu kuranski ajeti i to koriguju. Mi treba tome da se pokorimo. I da ne budemo ustrajni na tome, da kažemo ne, ono što sam ja, do čega sam ja došao i što sam ja skonto, to je ispravno. Ne, to je oholost. Kada ti dođe kuranski ajet i vidiš da se u tome koriguje tvoje mišljenje, da se ispravlja tvoje pogrešnom shvatan ti treba tome da se pokoriš. A prije svega treba da se u svom životu pomiriš sa jednim pravilom, a to je da samo je Kur'an taj koji ispravlja i koriguje naše shvatanje. Pa je tako bilo za vrijeme poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Za vrijeme objavi. Za vrijeme dolaska objavi. Ljudi. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I Kao oni koji su predati bili objavi. I živjeli su potpuno sa objavom. Bili su u susretu sa ljudima. U susretu s raznim ljudima, s vjernicima, s nevjernicima, nailazili su na razna potraživanja od tih nevjernika. Pa su nekada bili skoro da se odazovu u tom pozivu. Međutim, ondje gdje je bilo neispravno, dolazi i Kur'an da to koriguje. Ili, na primjer, nekada kada dolaze mušlici i traže nešto od muslimana, traže nešto od poslanika sallallahu sallam, dolazi objava koja daje do znanja kako treba da se postupi. Pa tako, Imamo jedan primjer, ćemo spomenuti samo iz ove kuranske sure. A to je kao što se prenosi, da su došli, normalno, za vrijeme, jedan od prvih koji su povjerovali u Allahov poznanika, sallallahu alaihi wa sallam, bio je Bilal, radi Allahu ta'ala an, bio je Suhejb, bio je Habab. Međutim, oni su bili ljudi koji su bili sromašni. Znači, za to vrijeme i za te uslove u Mekki, oni nisu bili neki uglednici. Bilal je bio ko? Bio crni rob. Međutim, prihvatio Islam. I zato sjeća se onom događaje, spominjali smo osvojenje Mekke, kada je Bilal popeo da uči jezan i kada je ovaj rekao Allah se smilovo mom ocu pa je umrio prije nego što je ovo, prije nego što je ovo vidio. Pa su tako došli mušici, Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, glavešine. Oni koji nikada nisu primili islam, koji nikada nisu imali namjer, niti su primili, niti su povjerovali Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I došli su rekli Allahov poslaniče, Muhammed, recimo Muhammed, kaže, mi bi se s tobom družili. Mi bi s tobom se družili, mi bi s tobom sjedili. Međutim, kada vidim ovo, ovu fukaru, ove miskine, kad vidimo Bilala, kad vidimo Hababa, kad vidimo Ema, ne možemo s tobom da sjednemo. I zato ako mugneš nije malo udalji, a da mi dođemo tu sobu mi da mi ono, znaš, s tobom pričamo. Jer ko su oni? Oni su, znači, sromašni, oni su ono što bi se reklo fukare, oni su, znači, očima ljudi bili nekako su. Međutim, bili su vjernici. Bili su vjernici. Povjerovali su Allahovog poslanika, sallallahu alaihi I tada Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje ovaj kuranski, jedan od kuranskih ajeta iz sure Al-Kahf. Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al-hayati ad-dunya. Pogledajte, obraćanje Allahu poslaniku sallallahu alayhi wa sallam. Kaže, ti se čvrsto drži. Ti se čvrsto drži oni koji se mole svom gospodaru jutrom i večeri. Želeći da steknu njegovo zadovoljstvo. A nemoj se okretati od njih. Želeći dunjaluk. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ A ti nemoj se, kaže, povesti za onim. Kaže, nemoj biti sa onim, kaže, čije srce daleko od istine, koji slijedi svoje strasti i tako dalje. Znači, pogledajte kako dolazi ovdje kuranski ajet da ispravi to mišljenje, to svatanje. Znači, taj fenomen koji dan danas prisutan, draga braću, i dan danas je prisutno među ljudima, i dan danas je prisutno među muslimanima, među muslimanima i koji klanjaju, znači da on kada bira sebi društvo, da on bira sebi, znaš ono, da društvo treba da bude šminka neka što bi se reklo. A oni muslimani jedni što dolaze i tako dalje, znači nisu oni da se sa njima sjedne, da se sa njima popriča i tako dalje. Međutim, neko tamo koji je pod navodnicima ugledan, pa makar bio da bio najveći, najnemoralniji čovjek, sa njim, znači sa njim se treba družiti zato što on ima ugled u nekom društvu. Dolazi Kur'an i ukaziva nam na neispravnost, da kaže na bolest takvog shvatanja. Jer Allah Želešanuhu nas uči da su braća oni koji vjeruju Allah subhanahu wa ta'ala, koji su pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala, a ne oni kojima Allah Želešanuhu dao, kojima Allah Želešanuhu dao neki ugled, tako da kažemo, neku poziciju. Jer pogledajte danas kakvi se budala ima na pozicijama. Kakvi se budala i glupana ima na pozicijama. I kada bi čovjek mislio da je to neka vrijednost kod Allah subhanahu wa ta'ala, audu billahi ta'ala, kad bi, ako čovjek misli da je to vrijednost, može da kufr počini u Allaha subhanahu wa ta'ala. Da vjeruješ da Allah Đelešanu odliku tog nekog budalu koji je tako nemoralan, koji krši Allahove Đelešanu granci, da vjeruješ da je njega Allah Đelešanu odlikovao radi, njegovog bogo, radi njegove bogobojaznosti da je došao na to mjesto. Nije to odlika kod Allaha subhanahu wa ta'ala, odlika je bogobojaznost. I zato, draga braćo, Kur'an dolazi taj koji ispravlja ovakva, koji ispravlja ovakva shvatanje. Neki dan čitam i nailazim na jedan hadis. Znači hadis baš ovo o čemu govori. Subhanallah hadis je za razmišljanje. Znači, korist ovoga o čemu sada govorim. Hadis zabilježi imam Bukhari u svom sahihu. Od Ebu Hurire radijallahu ta'ala Pogledajte je bio Ebu Skoro nema dersa, nema predavanja da ne kažemo možda najmanje nekoliko puta. Tri, četiri puta zabilježi imam Buhari ili muslim od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala. Znači, ashab Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji je najviše prenio hadisa od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zamislite te odlike koje Allah Đelešanu dao tom ashabu, Ebu Hureyre. Bilo je, znamo koliko ashaba, međutim nije bilo toliko koji su prenijeli, koji su bili sebe, uzrok, da i drugi ljudi čuju od poslanika sallallahu alaihi wa sallam koliko je bio sebe Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu. Znači odliku kojom je Allah Đelešanu dao na dunjaluku. Pa toliko hadisa je preneseno da Ebu Hureyre radi Allah ta'ala. U hadisu ima Buhari je zabilježi od Ebu Hureyre. U hadisu govori o Hureyre. Kaže Ebu govori o sebi. Kaže jednog dana me kaže zadesila tolika glad. Džuh, wal džuh. Tolika teškoća, tolika, tolika tegoba. I tolika glad kaže da sam izašao na ulicu. da se izašao na ulicu. I kaže, sreo sam Omer ibn Khattaba radijallahu ta'ala an. Sreo sam Omer ibn Khattaba radijallahu ta'ala an. Kaže, vastakratuhu ajeta min kitabila. I rekao je samo, kako ono bio onaj ajet u Kur'anu? Kaže, festa, kaže, da me podsjeti na ajet, ono ko znao je jedan dio, međutim, ko drugi, kako ono ide? mu rekao, ne znam ne bolest, Nego ono u smislu, kako ono ide dalje? Omer radijallahu ta'ala anhu također nije znao ga na pamet. Pa je ušao u kuću, vidio kako je i vratio se i rekao. Ebu Hureyre rekao dobro. I kaže, nastavio sam dalje da idem. Kaže, pa sam pao na svoje lice od gladi. Znači, toliko sam bio gladan. Došla mi je muka, kaže, pa sam pao ala ođhi. Min Kaže, pao sam na svoje lice od gladi i od gobe. Pa se kaže došao sebi, a iznad mene je staju Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Kaže došao sam, a iznad mene je staju Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pa me uveo u svoju kuću. Pa je rekao da mi se donese posuda sa mlijekom. Pa sam kaže popio. Pa me rekao pio pet, pa kaže sam popio. Pa me rekao pio pet, pa kaže, pa sam popio, kaže sve dok nisam došao sebi. Kaže sve dok nisam ispravio svoj želudac. Pa sam kaže izašao odatle i kaže, ponovo sam sreo Omera, radi Allah ta'ala. Ponovo sam sreo Omera, ibn khattaba Kaže Omer. Kaže, pitao sam te onaj ajet. Pitao sam te onaj ajet. Wala ana laha minka. A kaže, Allah mi znao sam ga bolje nego ti. Pitao sam, ga, sam te za onaj ajet, kako ide ono dalje. Pitao ga kako ide ono dalje, da bi ovaj, ne bi ga ovaj uveo u svoju kuću. Da mu kaže, hajde bojno, muči pa ne bi mu rekao, uzmi malo nešto da jedeš. Međutim, Omeru radijallahu ta'ala anhu nije palo to na pamet, nego je samo izašao i ono u i rekao mu kako ide Kaže, pitao sam te, vola ana akrav laha minke, a ja sam ga, kaže, Allah mi bolje znao, bolje znao nego. Pa kaže Omer, ali kaže, neko je drugi bio preći od tebe. Allah Đelšanu nekom je dao. Znači, počastio nekoga da nahrani siromaha. Znači, i sad to, draga braćo, ako te Allah Đelšanu počasti nekada, da nekom siromahu dadneš, Allah Đelešanuhu je tebe počastio. Znači, nemoj da gledaš sebe dao sam, nego ti si tu počašćen da uradiš neko dobro A onaj kom je daješ, njega treba da gledaš na posebnoj dređi. Jer Allah Đelešanuhu preko njega tebe počastio. Allah Đelešanu je preko onog siromaha tebe počastio da uradiš tako dobro Jer da nije tog siromaha, ti ne bi mogao da uradiš to dobro i zato sa posebnim ihtiravom i posebnim poštivanjem treba da, da gledaš onoga siromaha, onoga fukaru kome je daješ. Jer te Allah Đelšanu počastio preko njega. I da kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, kaže, tako mi Allaha, tako mi Allaha, kaže Omer, kaže da sam te uveo u kuću. Kaže, da sam to učinio, draže mi je nego da sada, kaže, imam stado crvenih deva. Nego da sada imam stado crvenih deva. A pa znamo, govorili smo da crvene deve, znači da je to bila vrsta deva i to sad nešto najvrednije kod Arapa. Arapi kad bi nešto ono naj, naj, rekli bi stado crvenih deva. Kaže, draže mi nego da imam stado crveni. To jeste da sam imao priliku da uradim to dobro djelo, bolje mi nego, nego, ne znam šta od dunjalka. Zatim, draga braćo, ova kuranska sura govori također, također, nećemo broje sad sve o čemu govori, nego uopšte dajemo jednu sliku. Ova kuranska sura govori o prizorima sudnjeg dana. Ova kuranska sura govori o prizorima sudnjeg dana. I mi smo tumačili, mislim u tri predavanja, tumačili smo suru Al-Qiyam, suru sudnjeg dan. Međutim, međutim, koliko je samo čovjek potrebno, koliko je samo čovjeku potrebno, koliko mu je samo potrebno iz dana u dan da se prisjeća sudnjeg dana. Koliko li je samo, draga braćo, čovjeku potrebno iz dana u dan da se prisjeća sudnjim dan. Jer Allah, ovo svi znam, ali ovaj dunjaluk je čudo. Ovaj dunjaluk je čudo. I pogledajte kako ljudi se odazivaju ovom dunjaluku koji je proklet kod Allaha subhanahu Kako se odazivaju ovom dunjaluku i ostavljaju Allahu i u granice. I zato Allah, razmišljajte o dobi. Allah, ja, ja o toj dobi razmišljam, razmišljam nešto u zadnje vrijeme, pa razmišljajte i vi o dobi poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A to je bila doba koju je poslanik alaihi salatu wa najviše dobi. Ja mu kalib al kulubi, fabit kulubena ala O ti koji upravljaš, koji okrećeš srca, okreni naša srca prema imanu. O ti koji upravljaš srcima, okreni i čvrsti naša srca na imanu. Ovo je bila doba koju je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, među najviše dobio. Poslanik sallallahu alaihi wa I zato pogledajte, zato sam rekao kako je ovaj dunjalu čudo. Pogledajte ljude, Allahami, iz dana u dan gledamo, svjedoci smo ljudima koji su bili ono što se kaže tu. Govorili su jednu priču. Govorili su. Govorili su o islamu. Govorili su o imanu. Govorili su o dobrim djelima. Govorili su kako nikada ne bi to uradili. Govorili su kako nikada ne bi to uradili. Međutim, nekoliko dana prođe ljudi se promijeni. I zato pogledajte po hadis poslanika to je samo muslimu. Kaže, bojite se iskušenja koji će biti poput mrkle noći. Kaže, čovjek će osvanuti kao musliman, a omrknut će kao nevijenik. Osvanut će kao mumin. Vojim si kafiran. Yusbihu mu'minan, vojim si kafiran. Osvanut će kao musliman, kao mumin, a omrknut će kao nevijenik. I zato pogledajte danas ljudi, govori o svojim principima, međutim ostavi taj svoj princip za mjesec, za dva, za tri, za četiri, za pet, za godinu dana, nije bitno. Ostavi svoj princip. Radi čega? Radi tog dunjaluka. Radi čega? Radi tog dunjaluka. I zato, znači Allah Đalešanuhu je taj dunjaluk učinio da iskušenje ljudima. Taj metak je učinio iskušenje ljudima. I ljudi radi tog imetka ostavljaju svoju vjeru. Da Allah Đalešanuhu sačuva Baš ko što je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao u ovom hadisu, je bio dinahu bi min dunja. će svoju vjeru za nešto malo dunjalka. Predat će svoju vjeru. Predat će svoju vjeru, svoju, svoje principe radi jedne žene. Radi jedne žene, hati dunjalku ima hiljadu. Međutim, vidi jednu, ta nema drugi. Sve će prodati što ima od svoje vjere. Zato, on misli da neće, ali hoće. I zato kažemo, iz dana u dan vidimo ljude koji kažu, ja to da uradim, da Allah Đelešanu saču, to da uradim, a to da ostavim, a je i ta. Međutim, vidiš ga, za dva, tri mjeseca, četiri, nema više. Pregazio sve te svoje principe, pregazio sve, te, sve ta svoje probleme. Draga braću, toga se treba bojati. I to su ibreti da čovjek uzima istoga pouku i poruku. I zato pogledajte ove dove Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pogledajte ove dove. O ti koji okrećeš srca, učvrsti naša srca na islamu, na imanu. Draga braćo, kažem vam po stoti put, dunjaluk nije odlika kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A mi mislimo da je odlika kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato dano trčimo za tim dunjalukom. Ne kažemo ovdje na uzbillah i ta'ala nemoj raditi, ostavi posao, ne, treba čovjek da radi, ali čovjek treba da bude zadovoljan sa onim što mu je Allah djelašanuhu dao. Radi, umori se, međutim, budi zadovoljan sa onim što ti Allah dao. Jer onaj, draga braćo, i metak je veliko iskušenje. I metak je veliko iskušenje. I zato nemoj nikada dobiti Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu povećaj mi i metak. Povećaj mi metak ako u tome, hajde za mene. Povećaj mi metak ako je u tome, hajde za mene. Pogledajte Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu. Poslanik sallallahu alaihi wa po tri dana nema šta da pojede. I zato subhana neki dan, Allah, ovoj stvari razmišlja. Uzmem tefsir Uzmem tefsir šeha Sadi. Otvorim, da tamo naiđem na jednu stvar, nekad sam je bio pod buku u tom tefsiru, međutim, kod je nikad nisam vidio svojim očima. Kaže šeha Sadi, komentar še na kuranski I kaže, u ovom, iz ovog ajeta se izvlači pouka da je dozvoljeno, pazite da je dozvoljeno da uputiš dovu Allahu da tom i tom nekom, znači nekom tvojom bratu, nekom tvojom bližnjem, da uputiš Allahu Đalešanu u dovu, da mu Allah oduzme i metak, ako ga to odvraća od istine, ako ga to odvraća od pravu Dova, da je dozvoljeno da uputiš Allahu Đalešanu i da kaže Allahu dragi, znači da bude neko, ono, dobar bi. Međutim, sve što više ima imetka, sve što više ima i imetka, sve više ohol. Sve više je to, ode neđe tamo, ode lijevo, gubi se na dunjalku. Zato ga, kaže Sadi, iz jednog kuranskog ajta se izvlači pouka da možeš Allahu oduzmi mu metak, ako će ga od, odvrati od pravog puta. Međutim, pazite, za koga koga to odraća od pravog puta. Nemojte sada, ako god ima para, razmišljati, ne, neka Allah Ne, Allah da mu podari daje. Međutim, ako vidiš čovjeka, kojeg savjetuješ, kojemu kazivaš, međutim, vidiš da mu je taj dunjaluk zavrstio pamet, savjetuješ ga, govoriš mu, ajete, hadise, ništa, uputi Allahu Đelešanu da Allah odradi osrani od njega imetak. Jer Allah mi da neko bude fukara, da neko bude fukara na dunjalku, je bolje nego da završi u džehennemskoj vatri. Da vidiš svog brata, da vidiš svoju sestru, da vidiš svog nekoga da završi u džehennemskoj vatri. Da Allah Đelešanu sačuva. Pa makar koliko je naj, najmanje koliko čovjek može boraviti u džehennemskoj vatri. Jer kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Kaže poslanik sallallahu alaihi sellem da će čovjek, da najblaža kazna na ahiratu će biti da čovjek bude u džahnemu, da mu vatra bude do članaka. A da će od toga vrijeti njegov mozak. Da će od toga vrijeti njegov mozak. I zato, draga braćo, ponavljam. Ovo koliko, milion puta kad ponovili nije dovoljno. Nego o tome trebamo razmišljati. Zato pogledajte, samo u suri Kef, Allah o tom dunjalku govori na više mjesta na nekoliko mjesta. Ja prvo kaže, ne treba, kaže u smislu, nemojte, da povodite se zatim tim Pa onda kaže i metak i djeca, sve to iskušenje. Pa onda kaže primjer Dunjalu je vaki. Pa nam Allah Đelešanu navodi primjer dvojice. Jednoga koji je bio bogat, koji je bio ohol. Koji Allah Đelešanu dao veliku baštu, veliki vrt. Međutim drugi koji imao malo, međutim šučurao Allahu subhanahu wa ta'ala. Kako je ovome ostavio, a kako je me uništio. I zato, draga braću, ova kuranska sura nam ponavlja na više mjesta se govori o prizorima sudnjih dana. A ponovo kažemo i vraćamo se na to. Koliko smo u potrebi, koliko smo u potrebi da se sjećamo sudnjeg dana, iz dana u dan. I zato vidite svako malo, kuranski ajeti. To je smuhala mudrost Allah subhanahu wa ta'ala. Kuranski ajeti, koliko god da se govorilo o nekoj temi, o propisima, o ovome, ovome, eto ajto sudnjem danu ide ide ovo, eto ajte u dan. Ide, eto ajte u sudnji dan. Da te podsjeti na taj sudnji dan na koji ćemo se svi vratiti. I zato, draga braćo, ta iskušenja dunjalučka o kojima smo govorili, za kraj da kažem, i ovo za kraj samo ako zapamtimo, bit će dobro. Šta je najbolja zaštita od dunjalučkih iskušenja? koji je najbolji zaštita od dunjalučkih iskušenja? Na, kojima ćemo, na koja ćemo svaki dan najbolja zaštita od toga je u kuranskom ajetu gdje Allah Đelešanu kaže Afala na Kur'an. Zašto oni ne razmisle o Kur'an? Afala yatadabbaruna Kur'an. Zašto oni ne razmisle o Kur'an? Razmišljanje o Kur'anu. Razmišljanje o Kur'anu je najbolji lijek za svaku bolest. Traži sebe. Traži sebe u Kur'anu. Uzmi Kur'an. Čitaj prijevod značenja. Traži sebe. Jel te Allah Đelešanu negdje spomenuo? Allah je svakog od nas spomenuo u Kur'anu. Spomenuo njegov hal, spomenuo njegovo stanje. Traži sebe i nađi sebi pouku u ovom kazivanju. Nađi sebi poruku u ovom kazivanju. Nađi sebi odgovor u ovom kuranskom ajetu. Danas dođe čovjek i kaže imam problem. Danas dođe čovjek i kaže imam problem. Ima danas neko na dnjalku da nema problema? Da dođe neko i kaže imam problem. Ne kaže imam problem sa ženom. Zove, kaže sestra imam problema s mužem. E, ovaj kaže imam problema sa ovim. E, kaže ima problema sa džinom, ili džin ima problema s tobom možda. Ovaj kaže ima problema sa ovim. Nema toga na koji nema problema. Međutim, gdje tražiš lijek za svoje probleme? Hoćeš lijek za svoje probleme? Ja ti kažem, traži sebe u Kur'anu. je tadabbaru Kur'an. Zašto ne razmisle o Kur'anu? zato je e, ših Nasir al-Umar, nam se Allah smilu i podari mu zdravlje jedan od najvećih šehova, najvećih učenjaka današnjice. U jednom svom predavanju spominje, kaže, došao mi je čovjek i rekao mi, šeh ima problem, daj mi rješenje. Pa mu kaže, šeh, šeh mu je odgovorio, razmisli o Kur'anu. Spomenuo mu kuranski ajet, efela je u Kur'an. Zašto ne razmisli o Kur'an? Pa kaže on, šeh, ja da razmišljam, kaže, ja od tebe ne bi tražio odgovor. Kaže, ja da razmišljam, da hoću da razmišljam, ne bi tebe tražio, da bi nešto odgovor. Međutim, odgovor je, efela je tedabbaruna u Kur'an. Treba da znate da svaki čovjek danas ima neki problem. Međutim, traži sebe. Imaš problem. Imaš problem sa ženom. Imaš problem s mužom. Imaš problem, sa ima problem s mužom. Imaš problema s nekim svojim bratom. Imaš problema na poslu. Imaš problema. Traži. Allah Zalašanu je objavio Kur'an kao lijek ljudima za svaku bolest. Kao rješenje za svaki problem. I zato Allah Đelešanu traži od tebe da samo uložiš vremena, da uložiš vremena da potražiš taj od jer koliko puta čovjek traži, traži i dođe vidi jedan kuranski ajet, kaže Allah. Ljudi primili islam zato što su vidjeli samo jedan kuranski ajet. Pročitali samo jedan kuranski ajet. Čovjek nije mogao da nađe odgovor za svoje probleme u svom životu. I uzeo sve knjige, čita, uzeo da čita Kurani, vidio tamo naišao ajet, kaže ovo sam. Ovo je, kaže, rješenje za moje probleme, čovjek prihvati islam. Draga braćo, to je zadaća svih nas muslimana. I zato oživljavanje, oživljavanje tefsira, poživljavanje praktičnog tefsira je obaveza svi u nas. I zato ponovo vam kažem, namjerno smo odabrali ovdje da sva ova naša predavanja budu iz tefsira, samo zato kako bi se naučili da živimo sa Kur'anom i da to što naučimo, da naučimo kako bi to sproveli u praksu. A molim Allah subhanahu wa ta'ala da naš život učini u okrenju Kur'ana, da učini u okrenju Allahu u riječi. Tako za Allahu Đalešanuhu pomoć sljedeće subote, nastavljamo, odnosno ili da kažem, počinjemo sa onim komentarom u smislu ajet. U ajet molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam učini, da nam podari izdržljivosti, da nam podari ustrajnosti i da završimo sa komentarom ove kuranske sure, naravno uzimajući što više pouka i poruka. فأسأل الله سبحانه وتعالى نقرأ يقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه